hamda qarindoshlar rost biz g'urbatchilik g'iriblik vaqtida yashayotimiz zamonasida yashayotimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuqorqi hadisini dedi abi hudrin roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda bada al islamu g'ariban va sayaudu g'ariban kama bada fatuba lil g'uraba qaranglar islom g'arib boshlangan va pat oradan yana shu g'irib qaytadi mana shu qaytgan vaqtida ana shu g'iriblarga tuba bo'lsin tuba bir ma'nida jannatga bir daraxtni ismi bo'lib jannat bo'lsin deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi chunki shu jannatga daraxt erishib degan gap shu jannatga erishdik degan Şuna cennet olsun. Yani şu gırplara cennet olsun. Yeni bir menede hoş mübarek olsun. Hoş bir şeref olsun Kim dedi? Rahmetul alemin boğan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rast sözlü gülçü. Hem öz rayinin hiç gep kılgan emez. Şu bunun imanımız güçlü olsun buradarlar. Demek ki biz Mana hazır birodarlar, ana shu g'erblar zamonida yashayapmiz. Bu g'erblar zamonini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ismini tilga olsak, qaniqdirimiz shunda bir narsa kiradigan sayyidimiz yetakchimiz bizga dunyo oxirati va iqtisodiyotni yo'lini ko'rsatib qo'ygan ko'rsatgandi bu og'iz orqali emas amaliy hayot orqali ishlarning to'kilishi topallarninki qopirishi Moshunda nurg'un jafo mushaqqatlar badiliga va yaqin yo'riqlardan ayrilish. Masalan, Hamza radhiyallohu anhu o'xshash o'zininki yurak paralaridan ayrilishdan iborat mana mushunda ochiq hayotlarni bishidan o'tkizgan, amaliy hayotni bishidan kechirgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va shu kishiga samimiy sadoqa to'lagishgan uyatib ketgan davri qiyomatgacha kishilarning yetakchisi bo'la oladigan ularni til tekkizish bizni nifoqni shakllantiradigan ularni yaxshi ko'rish bizniki iymonning sifati bo'lgan ana shu sahobi kiramlar qanday bo'lgan g'irbliq davrini beshidan o'tkazgan birodarlar demakchi g'irbliq tahrimdigan ish g'irplik g'urabalarni qatori tizilish meysindigan ümitsizlindigan, ajab bir nomga yig'ilib qolibdiman deydigan ish emas ish emas chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Fatuba lil ghuraba. Ana shu g'iriblarga tuba bo'lsin, jannat bo'lsin yoki xush muborak bo'lsin deb Şuna biz g'erib bo'lib son, şunun G'eriblarning qatoriga kusun, şunun Shuningga harakat kusun. Shuningga harakat ki Boshqa rivoyatlarda kelgan hadislarda g'eriblarning kimligini sahoba-kiramlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan. Ve mel guraba ya Resulallah. O g'iriblar nima? G'iriblar degan nima u? Kim u? deb so'ragan vaqtida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam an-nuzza'u min al-qabail. Shu qabilalardan, yurt makallardan, uylardan chiqarib etilganlar yoki chiqib ketguvchilar. Majburlar nima uchun? Jambiqish uchunmi? bu zulmdan qutulib, yana bir sar qarmoq erkinlikda turayotgan yana bir zulmasga kirishishimmi? Yo'q. Yo'q. Demak, o'zining dinini saqlash uchun o'zining dinini saqlash uchun uy makon, yurt mahalla, qavmi qarindosh mana mushular endi chiqirib o'tilguchilar yoki o'zlari so'rilib chiqib ketguchilar. Mana bular g'irqlardir har qaysimizning ahvoli qarindoshlar shundaqmi muvofiq keladi birovlar asosan biz chiqirib bitirguchilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam makkada qanday qilingan chiqirib bitilgan shu makkadan chiqib ketib turib ya makka sening ahling meni bu yerdan quvlab chiqarmagan bo'lsa men senda turgan bo'lardim deb o'zining şu yurtiga bo'lgan muhabbatini izhor qilgan. Demakchi, bizmi chiqarib etildik. Erlarni chiqarib etilmadik. Ayollar, balalar, yashanganlar hammamiz chiqarib etildik. Demakchi biz g'uraba ekanmiz. Demakchi biz birodarlar g'uraba ekanmiz. Faxrlanaylik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bisharat berib qo'ygan shu g'urabola akamiz kardeşler. Manu bu g'urabolarni sepil etilishiga har bir mo'min qalbida iymon bor kishi mana buni harakat qilish kerak nima uchun ana shu tuba tubaga erishish uchun tubaga erishish uchun başka. Peygamber sallallahu aleyhi alayhi vasallam yana shu ki g'iriblarninki so'zini qilgan vaqtida sahobiy ikromlar sahobiy ikromlar qiyla deb kelgan deyilgan payti sahobalar deyilganlik unaqa emas ekan ya rasululloh kim u g'iriblar ya rasululloh degan <coughs> vaqtida al farraruna bidinihim o'zining dinini ilib qochganlar jinni ilib qochganlar emas iqtisodim to'ldirib ketdi deb iqtisod ilib qochganlar emas dinini ilib qochganlar alloh subhanahu taolo bo'lgan iymonni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bo'lgan iymon tasdiqini qur'oni karimga bo'lgan o'zining kechaksiz hurmatini ilib qochganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisida mana shunday shariyada qarindoshlar Biz inshaalloh ana shu al-farrarun bi dinihim deganlarning qatorida gumon qilamiz. Ham Allah subhanahu taolo bizni ana shu dinilib qochgan va o'z yurt makonlaridan chiqib ketilguchilar, chiqib ketguchilar yoki qo'llab chiqaruvchilarning qatorida Allah subhanahu taolo Amin. Buningdan faxrlanaylik birodarlar. Ras, dünya hayatının gözüyle bilen dünya gözüyle bilen bu bir ziyan, bu bir ziyan, yürükümüz do. Nurgullarımızın ki ayal ballarımız tap kaldı. Nurgullarımızın ata ana, uruk tukkan, ve mal dünyalarımız şu yaxşı görgen barlıq narsalar tap kaldı. Bu taraftan karasak yürükümüz do. Biz özümüzün aytı miskin, bichara, zulm qushurguchi his qilamiz. To'g'ri. Lekin yana bir tarafdanmi qaraylik qarindoshlar? Yana bir ko'zimiz bilanmi qaraylik? Boyda bitib ketdik. dünya hayoti berilgan nimetler, vaqtlik nimet, bu dünya hayoti butunlay imtihonga toshgan. Shuning uchun qarindoshlar, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamninki shu dinini elib qochganlar, ha, dinini elib qochganlar deganlarning qatoridan bo'lganligimiz uchun Alloh taologa cheksiz hamdlar aytayli ve faxrlanaylik, faxrlanaylik. G'irib ko'nglimiz yerim bo'lmasin, sulg'un bo'lmasin. Yitlarni ham shunda chet yaqinlarda, urug' tuqqanlarimdan yere holatda Өзім яқшы көрген şu мақалладың, ұзақ қалатын күзіп отымен bende көңіліміз ерім болмысын. atrofinglar qaranglar atrofinglar qaranglar atrofinglarda qalbi Allohga intilib turgan Allah'ın kelimesi için, Allah'ın kelimesini üstün kılış için, kelimetullahını üstün kılış için üzerimden bütün varlığını atayım ben. Güçlerim paç paç olup kessin. İktisatlarım şu yılda bütün serp olup kessin. Dep kalbige büyük kul Allah'a de. Hüküvattan karındaşlar, ben guman kılmayın Demek ki. Мұшында бір етімлік тұтырып атқан. 90 жыл олды біз етім қалдық, қырындашлар. 90 жыл олды біз етім қалдық. Етім балы шында олды кен. Етім балы не? Халығалла кеп түшкелейді кен. Yetim balini xalaqalla kep saqildin edi ekan. Chechini tatidi ekan, kiyimini olib, yalang'achlab qo'yib, sayyani yalang'ach olib oldim deydi ekan. Yetimlar өзінің аялдарға балаларға аялдарының қосығы екен әні үшін нәрседе игуламайды екен демекші біз қарындашлар әні şu yetimlikten құтылыш үшін әр уақыт әрекет қылышымыз қалбімізге шуны пікішіміз әгер біз өзі әхлі болсақ әқиқи өзі әхлі болсақ Şu kişilərə şu yetimlikdən qutuluş üçün şunun qarta hərəkət qılıb atqan qarindaşlara gumanımız yaxşı qilishimiz. Hech bo'lganda gumonimizni yaxshi qilishimiz, har vaqt Alloh haqida duoda bo'lishimiz. atrofimizdagi kishilarni shularning sifiga qo'shilishga har vaqt yaxshi fikr, maslahatda, da'vat, tabliğda bo'lishimiz kerak. Qaraydigan bo'lsak, ba'zi o'zir ahlilari, ya'ni shu hijrat jihad maydonida turibdi. ana shu abdulla masalakini bilasizlar o'zini ahli lekin o'n necha yil bog'liq o'zini ahli turib davomlashtiryapti qarindoshlar shunga shundaq ziminlardan o'zini qochirayotganlar hayo qilaylar ashunda tirik shohidlardan namuna o'rnak olinadi Ham shu yetimlikdan qutulish uchun qarindoshlar, mayli u musulmonlar bo'ladi ekan, ziminni qandayki musulmonlar bo'ladi ekan, mana buning jafosini tatib otdi, ham tatib keldi. Buningdan kimni tatidi? Agar mushu yetimlikdan qutulishga har vaqt harakat qilmasak, undan boshqa Ana shu g'urabalarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisida, yana bir hadisida Ya Resulullah ve menil gulaba Ya Allah'ın peygamberi Hani şu gırıpları kim? Diğer vaxtıda Ellezine yuslihun İza nas? Hani onlar Hani onlar kandak Islah bulguçular ha? Düzeltgüçüler Kaçan İza nas? İnsanlar buzulgan vaxtıda Kırındaşlar, insanlar insonlar nihoyatda buzildi öz yo'linishdan qilipidan chiqib ketdi qarindoshlar buni atrofimizdagi o'zimiz bilan fikrdosh bo'lgan ozg'in qarindoshlar qarab baho bersak to'g'ri bo'lmaydi dünya karayla, qarayli dünya karayla. qarayli insonlar nihoyatda Hatta ki oilamizdagi ota ona yoki farzandlarimiz Kavmi kırımdaşlarımız bana muşula havanın tirik ispatı. Yani şunda ailelerden teşkillengen dünyaya onun nazar saldı. Allah ne? Allah'ın peygamberi ne? Allah'ın kitabını meskar kılan işler göz aldığımızda bulup öttü. Bunun hem hem çıdak yaşavatımız. Demek ki biz Allah Teala'nın aldı da nihayet karızlar kırılmışlar. Allohning payg'ambari masxara qilindi. Hajviy rasmlar sizildi. Allohning kitobiga ana shu harom qilingan najis haroqlar to'kildi. Hattoki kichik tarif qilindi. Shuningga biz erkak, rijol kishilar yelimi chidab yashadik. g'urur, iymon mana bu narsalarga yo'qli birodarlar, buningga chidab yashash, buningga ma'qul deyish zid mayli insoniy vijdon bo'lsin, ha? Mayli iymon tarafdan bo'lsin. Buningga qat'iy bizniki rijallik suhbati uyg'un emas. Uyg'un emas qardoshlar. Ondan başqa bütün dünya kafirleri birleşti. Bir yaqadan baş, bir yaqadan qol chiqarib, iqtisodini dasturxonga tashladi. Mana muşunda vakitlarda yana özümüzün gimi bilen yürüyüş, ha, özümüzün gimi bilen yürüyüş Allah'ın aldıda, bu azgın kişilerin aldı demez? Kıyamet günü malaik periştilerim gep kılanmaydıgan, peygamberlerim gep kılanmaydıgan, hatta ki ruhul kuddus olan Cebrail aleyhisselamı gep kılanmaydıgan, fakat Allah izni vergen, doğru sözlü yaraydıgan kişinin izni beyrilıdıgan, yani şu kıyamet günü Allah Teala'nın ki tarasıga voltası buludu şu koygan özürlerimiz. Demakchi qarindoshlar, zamon umuman musulmonlarga qarshi ozg'in musulmonlarga va shularning ichidagi ozg'in mujohidlarga qarshi şunda bir umum ittifoq shakllantirgan. Hattaki o'z ichimizdagi musulmonlarmi bizdan yurkiyotgan, qichiyotgan. Talog'i chiqsa bütün. Eş işret, keyif sapa, buzuqçılık, közün jumup, mandana tekip olmagan. Kiyim kiçek, pikir, yemek içmek, mana buladı hem bizde zor, selbi tarafta körülüp atkan. Mana muşunda bir zaman yaşayotimiz. Muşunda zaman yaşayotimiz. Demek ki buzulgan zaman yaşayotimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Allazina yuslihun iza fasada an nas. Insonlar ashunda buzilgan vaqtida, umuman shunda buzilgan vaqtida isloh qilmoq kishilar edi. Kimlarni? Ana shu g'uraba, g'erblarni, haqasonlarni. Inshaalloh har qaysilarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam insonlar buzilgan vaqtida isloh qilmoqlar edi. Mana bu rolimiz joriy qilinadi qarindoshlar. bu rolimizni ham joriy qildirayli joriy qildirdigan yerlarga alloh yetkazib tursin joriy qildirayli quloq silib qiyliqon ashunda u yer olg'an yerdan surishtirib kelsa tegi chiqmaydigan yo ko'nmaydi shu qor yoqqan vaqtda qor jumlasini yo'g'on bo'lib ketganga o'xshash ozgina bir narsaga shik narsalar qo'shilib yo'g'lab ketgan shunda gaplarni olg'an vaqtimizda qarindoshlar Allazina yuslihun bo'laylar. Ular isloh boshlar dedi. Nimishqa? Shu g'iriblarning sepib ketilishligi uchun. Chunki g'iriblarga tavba deb qo'ydi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. 15 asr ilgari. Sahabe kiramlar shuni sepib qo'shildilar. Şunu biz kardeşler, ıslah kavuşlar rolümüzde her vakit cari kıldırdı. Bu hem ümmeti Muhammediye'nin ayrılmaz çıktı. yaxshilik qilib buyurish, yomonlikdan to'sish, ya'ni shu isloh qilish, shu yaxshi amallarni bilinmagan qimmiga vaqtlarida ularni yaxshilik qilib buyurish, ularda Allah kerih ko'rdigan, yomon ko'rdigan amallar ko'rilgan vaqtida yuqorisi harom, ha? Tövni makruh. Mana bunday amallar ko'rilgan vaqtida ularga ana shu al mu'min mir'atul mu'min shu aynalik sifatimizni joriy qilsak, ondan allazina yuslihun bo'lamiz. Aynak qandaq? Aynak, aynakni oldiga kelgandan keyin yuzimizdagi har xil qirqasmoq, ha, donaxo'rak, egiz pastliklarning hammasini ko'rsatib berdi. Mana shu rolimizni joriy qilsak, biz ondan ana shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda aytib ketgan g'urabalarning sepiga qaytilamiz. Alloh subhanahu va taolo har qaysimizni ana shu g'arblarninki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zikr qilib ketgan shu sifatlarni hozirlashga muyassar qilsin. Amin.